ऐं जड॒हिं खेन चइजे त जेकी अल्लाह लाथो ते ॾांहुं ऐं पैगुंबर ॾांहुं अचो त मुनाफ़िकनि खे ॾिठई त तोखा पूरी तरह झलिजी वेंदा